wa ta'ala. fadla ya vikao kama hivi, illa nazalat alayhim as-sakina, kushuka utulivu, na ni jambo ambalo kila mmoja wetu alihisi katika nafsi yake, ule utulivu anaopata katika kukaa kwenye vikao kama hivi. وغشيتهم الرحمة نوفنيك ولا رحمة الله سبحانه وتعالى وحفتهم الملائكة الملائكة وزنقوك وزنقوك واتوا نوكا كتك بكا وكما هيد نبموجة نقوسيس يتوون ملائكة لكن تويامين من نهاية يمتم محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق na fadhila kubwa kabisa iliyotajwa katika hii hadithi aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam wa dhakarahumullahu fi man indahu, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwataja wanaokaa katika vikao kama hivi mbele ya malaika wake na kujisifu mbele ya malaika wake kwa watu hao wanaokaa katika mikao ya ilmu kama hivi sisi tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika hao. Tukija katika suala ambalo tukaligusie, jambo la kwanza tukumbushana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja kuhusu akhir zamani, hizi zama za mwisho kabla ya kusimama kiyama, akasema bada alislamu ghariban وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza kuhusu yale yatakayotokea katika zama za mwisho na kusema kuwa Uislamu ulipoanza ulianza kuwa ni kitu kigeni na Uislamu utarudi kuwa kitu kigeni lakini akawapa pongezi wale siku hiyo watakuwa wageni wale watakaojifananisha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa mazungumzo yanayozungumzwa mara nyingi na hawa wanaojinasibisha na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ni mageni kwa wengi katika watu, bali ikafikia kwa ule ugeni ni kana kwamba haya wanaoyazungumza ni mapya, na ndio maana mkasikia wale wanaoita ahlus sunna salafiyun salafia jadida hawa salafia jadida sijui hiyo kadima iko vipi lakini huitwa salafia jadida na wengine wakawaambia kuwa wamekuja na madhehebu mapya na maneno mengi ambayo nyote mwafahamu katika mujtamaa tunaoishi wanaoyazungumza watu lakini pamoja na hayo sisi bado tutashikamana na wasia wa Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala aliposema alika bi athari min salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu lak bil qawl akatusia tushikamane na kuyafuata yale waliokuwa nayo salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi wale wema waliotutangulia hata ikitokea watu wakakukataa katika hilo lakini wewe ushikamane na mwenendo wa wale wema waliotangulia na akatutahadharisha na rai za watu zinazokwenda kinyume na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hata wakizipamba kwa maneno sababu ahlul bid'ah waweza kutumia uslubu wa kupamba yale wanaoyazungumza kiasi cha kuwa yule anayesikiliza akayafuata wanaoyasema pamoja na kuwa ni batil. Ikhwani fillah, baada ya huu utangulizi ambao nimeutanguliza hapa, nataka tukumbushane jambo ambalo pengine sasa hivi katika sehemu nyingi laendelea katika huu ulimwengu na wengi katika watu nayasikitisha upate waislamu wakiwa wamechanganyikiwa katika jambo hilo pamoja na kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kabla yapo kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kimetupa mwongozo lau kama tutaufuata basi biidhnillahi ta'ala itakuwa katika haya matukio yanayotokea leo katika ulimwengu tutembea katika njia ya sawa kabisa Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha kitabu chake na akakisifu kwa sifa nyingi sana ndani ya kitabu hiki dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin vipi muislamu leo atapotea wakati hiki kitabu alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala amekisifu kuwa ni hudan lilmuttaqin ni uongofu na mwongozo ulionyoka kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametoa dhamana kuwa atakayekifuata kitabu hiki au huu wahi aliyomteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam hawezi kupotea wala kupata tabu faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, anayefuata uongofu nilioteremsha kwa mitume wangu, basi huyu kwa dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala hatapotea wala kupata tabu katika ulimwengu. Ama anayekwenda kinyume na mafunzo yaliyoko katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa pekee aliyetupa dhamana kuwa tukimtii katika kila alilokuja nalo tutaongoka akasema wa in tuti'uhu tahtadu mkimtii huyu mtume basi mtaongoka na akataja katika kitabu chake na kutuambia huku akimwelekezea maneno haya mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim na hakika wewe ni mwenye kuwaongoa watu na kuwaelekeza katika njia iliyonyoka kwa anayekwenda kinyume na kitabu cha Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi ataingia katika makamio haya aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kwa ukiyapuuza yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala huyu atapata maisha yenye dhiki na ndio haya tunayoona wengi katika watu leo twaishi katika dhiki kwa kukhalifu mafunzo aliyotuteremshia Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tayib, nataka kulizungumzia jambo la uongozi katika Qur'an na katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwanzo kabisa yataka tufahamu na hili usiwe na shaka nalo ndugu yangu Muislamu kuwa sehemu yoyote yule kiongozi anayekuwa pale basi ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyechagua kwa kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah subhanahu wa ta'ala ana sunan katika huu ulimwengu njia ameziweka na ukiangalia yale mambo yanavyokwenda utayakuta kuwa yafuata zile njia alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala hazikhalifu ile njia aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala nitawapeni mfano kwa mfano ili niwachangamshe kuna klipi ilikuwa yatembea ya mmoja katika khurafiyun wa kule Kenya. Sitamtaja kwa jina, kwa wale ambao washasikia watakuwa waelewa, ingawa naweza kumtaja, niache simtaji zaidi, hakuna faida ya kumtaja, lakini nataka kuwapeni mfano. Mtu yosema tu katika karamati za maulidi, kuna bwana mmoja alikwenda kumlingania mama mmoja asilimu. Yule mama akamwambia mimi nitasilimu kabla sijafa kabla sijafa nitasilimu kwa ni kama usiniharakishe lakini kabla sijafa na kuhakikishia mimi nitasilimu basi yule mama kafa kabla ya kusilimu yule bwana akaja mbio kwa yule mama akiwa maiti akamwambia mama sasa vipi bwana mbona unkufa kabla ya kusilimu na uniambia uta utaslimu kabla hujafa yule mama akaamka akasema ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kisha akafa nafikiri mwakumbuka hii clip ilitembea sasa ni kweli wewe ukimfuata kama wewe ni mfuasi wao ukimfuata kwamba bwana hili lawezekana vipi atasema inna allaha ala kulli shay'in qadir wakatae wakataa kuwa inna allaha ala kulli shay'in qadir je Allah hawezi kumfufua yule akatamka shahada kisha akafa tena twasema sisi hatuna shaka bali twajua kuwa kuna mtume katika mitume wa Allah katika miujiza Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa alikuwa akifufua wafu wa tukhriju almauta biidhni Isa alayhi salatu wassalam lakini pia fahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sunan katika huu ulimwengu ambazo hazikhalifu ule mwenendo aliyouweka Allah. Kwa ukija ukiniambia kwa mfano mimi nilikuwa mgonjwa Allah yaafina wa iyyaku Nikapoteza fahamu kama wiki moja. Kisha ukaniambia wajua ile Jumatano katika zile siku lolala jua lilitoka upande wa magharibi likaenda mashariki kisha likarudi hivi ni kweli mimi nilikuwa sipo nilikuwa nimepoteza fahamu sasa nimerudi mtu amekupa habari kama hizi ukimwambia lakini sisi tumezoea jua latoka mashariki lenda magharibi na ikitokea hilo analolizungumza wewe itakuwa ndio kiyama huko asema kweli wewe huamini kuwa Allah ala kulli shay qadir nikikuuliza Allah hawezi kulitoa jua upande wa mashariki au upande wa magharibi akalipeleka upande wa mashariki tuseme ni'am billah sisi tuamini kuwa Allah yuwaweza kila kitu wacha mashariki hata kaskazini na kusini yuwaweza pia kulifanya hili lakini Allah ameweka sunan katika huu ulimwengu hii ni njia yake ameiweka katika huu ulimwengu kuwa jua latoka mashariki laenda magharibi na mpangilio huu huwezi kuupangua wewe kwa maneno yako bali Allah ndiye anapotaka yeye atafanya sasa hili la kuwa maiti amefufuka sisi tusoma aya katika Qur'an la yastakhiruna sa'atan wala yastakhdimun anapojiliwa mtu na mauti hacheleweshwi hata dakika moja wala sekunde haitangulizwi wala hacheleweshwi kisha tusoma aya wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun kwa hiyo kuna barzakh na kizuizi wale wanaokwenda hawarudi mpaka siku ya kiyama watakapofufuliwa na nyinyi kwani hamujui kisa cha babake Jabir Abdullah ibn Haram radhiyallahu anhu arda Mtume sallallahu alaihi wasallam alipompa bishara Jabir alipomuuliza kuhusu babake akamwambia kuwa baba yake amezungumza na Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja akamwambia tamanna ya abdi tamani unachokitaka ewe mja wangu akatamani kitu gani an arji'a ila dunya fa uqtala fi sabilika natamani ya Rabbi uniregeshe tena duniani ni uwawe kwa ajili yako kwa ile fadhila aliyoona kubwa aliyopata kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu kuwa mimi nimeandika qadaitu nimeweka qadha na amri kuwa anayetoka huko harudi tena kwa hivyo mama hajarudi umeelewa huyo mama hajarudi na kama watu warudi kutamka shahada angetamka Abu Talib ambaye mtume Muhammad khairu khalqillah alayhi salatu wassalam alitamani lau kama sisi Sasa huu ni mfano mimi nawapa kuwa Allah ameweka njia katika huu ulimwengu na hizi njia ndivyo zinavyokwenda. Ukisoma katika suratul Kahf na leo ni Ijumaa nafikiri tumesoma suratul Kahf umeona katika suratul kahf Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia wale vijana wakiwa katika lile pango akasema wanuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al shimali kwa nini alikuwa akiwageuza nenda kasome katika tafsiri utapata kuwa chochote kinachoshikana na ardhi kwa muda mrefu chaoza kwani alikuwa hawezi Allah subhanahu wa ta'ala kuiambia ardhi isifanye kile ambacho kawaida yafanye kwa hiyo waweza subhanahu wa ta'ala kun fayakun lakini Allah subhanahu wa ta'ala atakakuonyesha waja wake kuwa nimeweka sunan katika huu ulimwengu ambazo zitakwenda hivyo hivyo sasa haya yote yanatanguliza kwa lipi Allah subhanahu wa ta'ala akiuzungumzia uongozi katika kitabu chake asema mtaanza kuanzia suratul baqara tutaja baadhi ya ayat alipokuwa atakumuumba Adam alayhi salatu wassalam akasema kuambia malaika inni jailu fil ardi khalifa ko akajinasibishia yeye kule kumweka yule atakayesimamia na kuwa kiongozi katika hii ardhi na hata akawa yule mtawala ni muovu anayemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala bado Allah ajinasibishia dhati yake tukufu kule kumpa uongozi na ufalme mja wake kama yule ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أليمبو فلم نمرود أم بي أليلي أونغ نان الله سبحانه أن آتاه الله الملك من الله سبحانه وتعالى أليمبو فلم وكي جاكتك سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى وكي سومكتك سورة آل عمران وتبتان آية سيمة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء Allah ndiye anayempa ufalme na uongozi anayemtaka yeye na yeye ndiye anayeweza kumpokonya ule uongozi yeye Allah subhanahu wa ta'ala na sote tuisoma hii aya lakini ukitizama hali za watu wengi hudhania kuwa wao wana uwezo wa kuweza kubadilisha au kufanya chochote kile, wakamuondole yule kiongozi katika uongozi kinyume na anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf alayhi salatu wassalam akishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kupewa ufalme, asema akimwomba na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, asema rabbi qad atitani من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي قد آتيتني من الملك أكيرك وأليمب ولو فلم يلوك ونو مصر من الله سبحانه وتعالى وإلا يوسف عليه الصلاة والسلام أصرياك وفلسطين شام تزام الله سبحانه وتعالى الجملة بك مصر zile ونززيونك unazoziona katika dhahiri yake utakuta kuwa mtu aokotwa, auzwa kama mtumwa, anunuliwa, yatokea anaotokea katika ukubwa wake, atiwa jela kwa ajili ya ndoto tu, akajulikana na mfalme mpaka kufikia kuwa yeye ndiyo mfalme wa Misri.